Maiatzak hogeita zazpi gaur aste artea da eta hau berrio hon albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, bilgune feministarekin sola zaldia bihar. Ikariari elkarteak eta udaleko berrintasun zaila antolaturik bilgune feministako kide bat urbilduko zaigu gaztelekura bortxen aurrean egin dezakeguna zestabaida bultzatzeko itzordua, aste azkenean bihar arratxaleko zazpietan gaztelekuan. Eta bihar ere, askenarekin, osoko bilkura ospatuko da. Horixe, maigatzako udalbatza ospatuko da eta horretan sortzi puntu izango dira eztabaidagai Horitatik, bost mozioak izanik beti bezala, arratsaldeko seitearretan udaleko bilkura aretoan ospatuko da. Berriozarko giza eskuntza gazte planak antolaturiko gazte kanpaldi ibiltaria. Kainaren hogeita lau, hogeita bost, hogeita sei eta hogeita zazpian egingo den gazte zeharkaldia lau etapaz osaturik dago. Oi hartzun eta donez tebel lotzen dituen zeharkaldiaren lehen etapan aritzulegi mendia aigoko da. Bigarren etapan aritsulegi utzita bi handitzeko mendile dira ibiltaria gazkenik artikutzara jeisteko. Irugarren etapan artikutzatik luizatera egoko dira eta handik tontorraz tontorribiliz, ekaitza eta mendaurretik pasatuz, azkeneko egunean laugarren eta parekin kuntzi dituz, mendaurretik malerrekako bailarara jitsiko dira ibiltariak, zubieta, ituren eta elgorriaga herriatik pasatuk. Pasatuz eta guzti honekin, elmugara iritsiko dira, donezte bera, zuzenki gazte kanpaldi ibiltaria, Amabi, hogeita bosturte bitarteko gazte izuzendua dago, gazte interesdunek, berriztarko gazte legura urbildu barko dira bestenaz, ikariari abildua hotmail.com elbidean informazioa eskatzerik izango dute, kanpaldi honetan parte hartzeko berriozarren erroldatuak, berroita marreuro euro horrendu barko dituzte aldiz, gainontzekoak, iruro gehi euro, izena emateko epea ekainaren amarrean bukatuko da. Eta berrezarren jokatutako Nafarrako lau bider lauko txapelketaren irugarren jardunaldiko emaitzekin eh, irekiko dugu gaur kirolen atala. Talde berrizartarrek nola ibili ziren garazi? Xabi, batetik gizonezkoak irureun kiloko kategorian tiraldi danak iragatzezituzten laupontu lurtu zen eskak berreunta berroita bost kilokoan iru tiralditik bi irabazi eta honekin iru puntu lortu zituzten azkenik. Kadeteak tiraldi bakarra irabazirik bi puntu lortu zituzten irugarrenen jardunaldian finalean eurak finala jokatzen baizuten eh, xabi eta beraz xilkapen orokorrean berriozart targazteak gazteak, sei punturekin irugarren postua lortu zuten. Txapelketaren azken jardunaldia, elduden larun batean, maiatzaren hogeita maikan arratxaldeko seietan jokatuko da lesiakako pilotalekoan bertan, erabakuko dira azken txapelak, irure un kilo, berreuntabertabos kilo, eta berreuntalaroitabos kiloko kategorietan. Eta futbolari dagoke honen garazi? Bai, Xabi Regionaleko mutilak izan ziren lehiatu ziren bakarrak ardu iren aurka zizur nagusian jokatutakoan bost eta utxi galdu zuten berrio zartarrek. Egur azmintzatzeko unea dugu orain, zer diogarko iragarpenak garazi. Goizean, zerua odeiak eta ostarteak tarteko eguzkitzu izango dugula diogarko iragarpenak aldiz xabi eguerditik aurrera, odeiak galien joango dira, arratxean zaparrada txikiak botako ditu beraz, ipar mendebaldekoa ez zehul bizia biliko da azken orduetan, aize, aula eta aldakorra izanik temperaturei daukionez, temperaturan gutxi, igoko da. hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrio zahari erratiaren sintonian, fmkoen puntu sortzian edo ordu oro interneten euskiplaza.neten.